tucikirije turabahaye mwiriwe mebwe mwese muteze amatwi ibiganiro bya radio isanganiro isanganiro reka dusaba imbabazi ku kanya gato karengeze ko ku mwanya wo gutangurira ko kino kiganiro ariko tongera tubaha ikaze ni umwanya rero hadiyo isanganiro yabahariye kugira ngo mwakure mugire icyo mushikirije ku nkuru iyi cyangwa mu bisata byose iba yaraciye hano kuri Radio y'isanganiro mu makuru ategurwa n'uruganda rw'ino radiyo mukagira rero icyo mushikirije tutarengeye akarimbi uyu n'uriya canke urweguru canke na ruriya mu kwakura rero ingendo ni yayindi umuntu aridondora akazina aho aherereye akavuga inkuru ashaka gushikiriza ko twongere tubasubiriremwo ni inkuru ziba zaraciye hano gusa muri hajyo y'isanganiro nk'uko mubimenyereye imirongo rero ni ya yindi mumenyereye tuza turabibutsa mu kanya mu buhunga bw'ibyuma mukaza kwakirwa na irika dogo niyo nkuru tuza kuganira kuri miko hari uwamaze gushaka ku murongo alo alo mhm, yamaze kugenda barundi barundi kazi ntidukunde igihugu cyacu mu kugarukira karangana ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusumbya ni ukwikaba ingingo yababaye ubundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kahise kabwo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi hamukunda uburundi menya neza uburundi ubukundisha abandi kiba igihugu cyabo kuko benshi biruka guharanira inyungu zabo abantu nk'abo si nk'abo kuri mwezi gisabo hadiyo isanganiro hari uwundi yakuye alo alo inde habayimana matisa mhm, sindiko ndakumva neza alo miriwe ndabumva amahoro neza nyakubahwa amahoro ni nde tuvugana erike mu ntara ya runigi inde erike mu mu ntara ya runigi muri komine ah, erike ni amahoro muri kayongozi eee eh, mu kayongozi amahoro eh, duga ku ijambo ayo majyama ashaka kuturuka ko eee eh. nagomba gusaba ah, nk'abo baganga barabe abo bantu barimo barafungura icyo gitungwa cyariwe n'icyo gikoko cyari iyo ngurube mm-hmm. kugira ngo abo bantu babakurikirane ntibaze bahave bamererwa nabi bahave bandura nk'ibigwara bigiye ku icyo gikoko kubera n'ubumara bw'icyo gikoko ntaho bazi uburyo byaba byaragenze mm-hmm. bakaraba abaganga babakurikirane ntibadoha byo twitaba imana igihugu tuba gihombye rwose murakoze cyane Eric kandi mwumvise ko incanco zaduze batanguye no kuzibaha boraba boraba boraba bitewe aho ngaho mu rumoke bakabikorera ko rwose ba nyakubahwa murakoze cyane Eric murakoze namwe hanyuma nyakubahwa mhm. turabumva hanyuma hari ukungene mwebwe iyo twakuye mwahora muvuga abahapfuye aho bahagaze mugana ubu ntimukiriziga hmm, Eric burya urumviriza neza ikiganiro gihetse yego ndacumviriza niyo ngiye kugisongera kigiye guhera ndacumviriza mugume mwumviriza ngira niho mwoduhinyutsa awa murakoze murakoze hmm, hmm, mukomeraho kwisanga murakoze cyane namwe aho mu ruyigi hasanzwe hari n'abantu bakura benshi cyane ubundi ku murongo alo Hello. Mwiriwe. Mwiriwe bose. Ninde tuvugana? Kamwe n'ubusa wo mu gasunu. Kane yose. Kamwe n'ubusa. Kamwe n'ubusa wa hehe? Wo mu gasunu. Gasunu? Yego. Gasunu ni hehe? Muri buteze igiharo. Ah, igiharo. Ndagomba ndagomba gushikiriza ku kijanye n'uburovyi ni wacu mm. twebwe ntituroba kwera. Kamwe n'ubusa. Sa. Igiharo ni muri rutana. Yego. Aho muraroba? oya ntiturobaha ubwo baratwugariye abandi barobaha iyo mu rumonge hose mwe mwarobahe ubundi mu muragarazi ah muri maragarazi ego banyakuba eh, none mwabujijwe nande basha turasavye rero baturabire nka kuri leta batwugururire eh, kamwe n'ubusa mwabujijwe nande hmm cakenda ati baroba muri maragaraza ariko barabujijwe buraza kugaruka uwundi ku murongo alo mwiriwe murakomeye turakomeye ninde tuvugana tuvugana n'ibigira gerari mugoye gerari n'ibigira uvuze ko uherereye muri gatonde komini nyabikere nyabikere ya karusi aha duga ku none ibyo bikoko biza birarya abantu none nta buryo babihiga bakabifata umva ntibaramenya n'ibyo ari byo ngira ntibamenye ibyo ari byo baduheza bamenye umuti wafatwa ah. yego ibyo ni byo mugira umuti mwiza ijoro nako ubundi mhm. ku murongo hano mwiriwe mwiriwe mhm, tuvugana inde ezekiel urashobora kuzimya iyo radiyo halo hmm, ezekiel akiragenda hari undi yakwiye ku murongo alo mwiriwe mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza ninde tuvugana jenitwa patrice patrice aherere hehe ndi mu gisagara cya bujumbura mu komine yewe nagomba nshime ku ngingo numvise y'umushyikirangajwi ibyo ari guhagarika aya mashyirahamwe eh, atoza ibitasi by'amatagisize n'amamoto n'amamodokari patrice uherereye he mu yihe komine uherereye mu komine yewe ndi muri komine mu mutimbuzi aha mu kajaga hmm. patrice eh? samashira si uguhagarika amashira hamwetoza ahubwo bahagaritsa gutoza amahera yego nicyo ngomba mvuge ko icyo nyine mhm. yewe neza na neza ibyo bintu twari tubishyize ko amakenga mhm. kubera urabyo ry'amafaranga ingena atozwa rutuma mhm. twifuza yuko rutuma leta igifata mu yatoza amahirwe cya leta Hmm, Eric hmm, nako Patrice Oje amafaranga igiye mu ngira cyari Daniel buri cyafasha ko aya mashira mu kudutoza amafaranga araba dutoza ibihumbi bibiri ngo stationnement ukayibirwa yuko iyo stationnement iri ishyira hamwe hmm. ederuka stationnement leta yari yasabwe na meri mugabo yari isigaye itoza ishyira hamwe batwara imodoka canke itukutuku yewe mhm ntwara agakinga vraiment nawe watozwa amafaranga ine naryo baradutoza ayo mafaranga wowe uvuze ko mwatozwa ngahe gusa uvuze ko mwahora mutozwa ngahe ku munsi dutozwa amahera ijana mhm. ku kwezi tugatozwa ibihumbi bibiri mhm. ariko urabye abatagifizero bari ngaha mu gisagara cya bujumbura ingene bangana bate mhm. no mu burundi hose ayo mahera ni menshi ajya mu mifuko y'abantu mm. kuko n'umutagifizero agize ikibazo nta n'umwe amuserukako ntaco bahora babafasha ntaco ayo mashyirahamwe yahora abafasha nta na kimwe jewe ndabimazemo imyaka ishika mirongo ibiri nta na kimwe badufasha ni uguhuma amaso urabeshya yuko badufasha nta na kimwe badufasha vrema hmm. nico gituma rero nariko ndashima iyo ngingo leta ahubwo itoye hageze mhm. nibayafate bayatoze atuma aja mu kigega ca leta kuko ntihazobura ico afasha hmm. kandi bongere barabe n'abajya abantu kuko amahera bayadutoje n'imyaka bayadutoje ni menshi barabe amatungo bafite kweri baradutungiye ko biraboneka mhm. murakoze patisi kuko ngiye nk'akarorero hariho abo twagendanye sinigwa baravuga amazina mugabo ababigejwe bikurikirana mhm. harimo abo twagendanye bari abantu bakenye mugabo babyingiriyemo baraguze amaparasera barafise amamodokari urumva ibyo bintu mu mafaranga avuga ngo agiye gufasha batagifibero bagaheza gukora iby'umuntu urumva birateye amakenga murakoze cyane namwe bamwe twahora tubivuga tugomba kubivuga tukabura aho twabivugira nicyo hmm. gituma iyo ngiyo ndayishimye rwose ndayikeje murakoze patrice yego mhm. mugire umunsi mwiza kandi ndasabye n'ubunyumviriza wese baze icyo kibazo leta igifatiye imirimo kwezi murakoze namwe ijoro ryiza aho muherereye sawa hmm. namwe mhm. alo mahoro neza amahoro cyane urakomeye yego ninde tuvugana eh, ni desire giharo mu rutana giharo n'amahoro amahoro hmm, tuba ku ijambo twe twagomba gushime ingingo ya leta bijyanye mhm. n'ibi bintu by'amatagisi mhm. kuba amashyirahamwe y'amata ubu nayo yandi hari ukuntu basohotse ibitasi ugasanga birateye n'isoni ariko ntiyari amatagisi ari amatagisi ya leta abazwi haba hari abakozi ba leta ahubwo kumbure n'amahera yatozwa n’aya mashyirahamwe yanyu eh. kumbure hari haba yatozwa ku ngufu batari no muri ayo mashyirahamwe ariko si amatagisi eh, urumva mhm. aho byatubereye ni uko wagenda ufite nko ku gitoro ukatubona bakwata amahera hanyuma igikase bakaguha igikase giteye kubiri n'amategeko desire wowe utwara iki utwara iki heki wewe ugendesha imoto cyangwa imodoka e, imoto hmm, mweho babatoza ngahe ka desire cy'ibihumbi bibiri cyangwa igihumbi bivanye n'ukuntu bimeze hmm. e, ariko ugaca usanga hakiri hajya mugiye mu nama ishyira akakubwira yuko ntaho biriko biracika desire mm, biriko biracika murakoze mhm. ah, okay kuriri yewe burundi ucurarange yewe burundi ngira ndakuririmbe yewe burundi ucurarange usa n'ijuru risharije inyenyeri usa n'akaya Yekusanyimana yakungabiye Yekusanyimana yakungabiye kiyaga ugihungabana isaniro kiganiro ni gicushikirije imirongo yose iruguruye ku bwanyu alo alo mwiriwe ego ninde tuvugana impore ninde tuvugana desire ndi mu buterere duga ku deze ngomba gushyikiriza ku yindi ngingo nyakubahwa umushyirangantego yarayafashe yo guhagarika abadutoza amafaranga mhm. ni muri ba bandi nacyo batwara amapikipiki mhm. ahubwo nagomba gusaba niba umushyikiranganje ariko aratwumva rero mhm. tugirisha inama twebwe abamotari tukamwereka n'ibindi byinyegeje byinshi hari ikintu cyinshi yohungukira mhm. cyangwa namwe muhungukira hambavu yayo majana indwi twatanga ku munsi hariho n'andi mafaranga twebwe burya twatozwa ngo nk'amafaranga y'amagire amafaranga mhm. y'amakarata mhm. amafaranga y'amakarakingi n'ibintu byinshi cyane mhm. desire alo desire ni none mwebwe yari amajana indwi ku munsi mwewe uvuze ngo mwatanga amajana indwi ku munsi eee eh, twatangisha amajana indwi ku munsi batwaka amafaranga ya n'ibihumbi bitanu mu gihe kingana gute ibihumbi bitanu ngo byatangishwa buri kwezi bya sitasiyo nema mhm. n'indwi agatangishwa ku buri munsi buri munsi umumotari mhm. agatangishwa amafaranga muri karata angana n'igihumbi icumi ku kwezi amafaranga y'ikarata umuntu wese yinjiye yinjiye aho mhm. ntidushyizemo amafaranga y'amarangi yose hajya imoti imwe ishyigwa ku bihumbi mirongo itatu na bitanu imoti imwe kajya akarangi mubona bashyirako mirongo itatu na bitanu ibihumbi mirongo itatu na bitanu bumva mhm. umumotari umwe uri kuraharura usanga bamukura ko amafaranga arenga ibihumbi ijana mhm. gashobora nk'abatagisi moto bari mu gisagara cya bujumbura no mu gihugu cyose murumva yuko ayo mafaranga batembeje igihugu abo bantu umukirangaje ahubwo twosaba nimba ariko arumviriza cyangwa hari umuntu ariko aramwumviriza ko tugirisha amanama abatwara amakinga abatwara amapikipiki twese turi hamwe twebwe bene by'akaba ariko tubyivugira tukabimwibwirira amaso ku yandi iyo hamenyera ibintu byinshi cyane binyegeje none dezire ayo mashyirahamwe yaheza nayo akabafasha iki ayo mafaranga twebwe nka jewe mbaye nk'uwundi nka maze imyaka mirongo irindwi mu tagisi y'imoto rero nayatanze ku imyaka ntanga ntanga kugeza mhm. ino saha rero nuvuga ko ndimo ndaja mu zabukuru nk'ubu nogera nkaba badangi baba baranziganiriye igihe mhm. nta hamwe bo kwerekana mm. bumva yuko bigeze bibabaje kubona umuntu umuhereza amafaranga imyaka nk'iyo yose mugabo mugerage yongera mu zabukuru ugasanga nta kintu na kimwe yakuziganirije nta kintu yagufashije urumva yuko ubucuruzi bw'igihugu bwahononekariye none desire sitasiyonement ah. ishyirahamwe ryayibarihisha ah. rivuga ko ari y'iki ko amabarabara atarayishyira hamwe sitasiyonement bo bayitangiye mhm. ayo mafaranga bayabishije twamenya ko bayajyana nuko bayagumana mhm. bayajyana he ntibayajyana hehe nicyo gituma rero twari ko turasaba ko umushyiranganzira uza akatugirisha inama twebwe nyine gigenga tukamubwira ingorane twahura nazo kuko mhm. twebwe twibye kugira imyaka imyaka ni myinshi cyane ahubwo mbere nuvuga ati leta yoba yari yasamaye kubona icyane bwashyike kuri iyo ngingo hmm. nibwo kabisa murakoze dezira murakoze namwe mhm. haje isanganiro isaha zibiri mirongo ibiri n'ine hari uwundi ari ku murongo alo alo mwiriwe neza yego ninde tuvugana inde inde tukaba turakumva mhm. claude yego nyabitsinda yego uri kuguhamagara kuyihe muhora ga Claude uri kuhamagara kuyihe muhora hmm, turumva Claude Haje isaniro hari uwundi ari ku murongo Hello mwiriwe Miro neza Ninde Ni Pepe kare ku mwarangabo Mm ku ni hega Pepe Mbona rafite muri commune Mugina Nduga kwijambo twajya dushimangira kuri iyi ngingo kandi umushikiranganji yarayafashe mhm. yaba atagira mhm. kandi amaboko y'umugongo mhm. hari kada kantu k'ipurake twakagura amafaranga ibihumbi bitandatu ako bashyira ko purake eh, akantu ka purake kajya ku ikinga wowe utwara ikinga yego purake hajya yigurwa bitandatu yigurwa bitandatu kabisa mu ntara aho muri komine mugina abaperezida niko batubwira abahagarariye iryo shyirahamwe n'ibyo mhm. amafaranga ukarenga ukayabura mhm. batuza amafaranga magana abiri buri munsi w'isoko mhm. ngo imbuga ayo yose yajya yaja byaba kaje mu cyo wafi ndako yaja muri leta abo bantu kabisa de kintu mbona mhm mushikanganje bacika rwahuruka kuri iyo ngingo kujya muri kuri ngabe n'igihugu natwe twoko nimba leta yatoza cyangwa se muri leta hajya mutwe y'abana b'abantu none ga pepe kare ego mba ndakubarije nk'abandi nti pepe kare kiragenda ariko tuzere ko azahugaruka ikibazo ni ukubaza ayo mahera yahora aherera hehe araheza agafashe iki abo bantu bayatanze mwiriwe mwiriwe mwiriwe tuvugana iravuba royisi mu mhm. kayongozi mu bweru mu komine ya bweru kayongozi n'amahoro ganyiramira eh, ni amahoro mhm. natwe twagomba kugira icyo tuvuze kuri ibyo bijyanye n'abo bantu bumva ko bari bamaze iminsi babanyonyeza cyane rwose mhm. turakenguruka rero uko biba hiyi bujumbura hiyo ko bafite ikibavugira cyangwa mukaba mucamo mubimenya hakiri kare uwo mushikiranganji yafashe iyo ngingo atarashika no mu ikomine zagowe canke canke zitagirike zivugira nk'iza bweru hari utuntu babarenganya naho atarabibona kandi baze baragira icyo babivuzeko aloyize ariko iyi ngingo ifashwe ntiyafatiwe ubujumbura gusa yafashwe hose abo bose batuza hatozwa amafaranga ngo nayimbuga reka ko yafatiwe iyo ino hariho igihe tuzoshyikirwa batunyonyeje kuko hariho utuntu tubona tutari duke nk'ubu hino hariho abantu mbona biharaza bakaka amakori cyangwa bagakankanyaza umuntu batagira icyo icyo bafatiye ko cyane tutazi icyanditse cyenyezi naho kiri nk'umuntu bamubonye atwaye agasenyi agiye kurambagura ku nzu yiwe ugasanga ngo bajejwe izi ngo suka hasi cyangwa ngo ngo bitwaye hehe hmm. urumva birasa n'ibyo byabo batagisize nabo butwo tubajyaje hmm. na twebwe bari bakwiye kuhashyika murakoze eh, ikindi mhm. harakwiye ko twomenya uwo mushikiranganzi yatumye mu gutoza amakori bahindura bakahashyira abari bagize amashure iyo ndi ko ndagendagenda mu masoko maze kugendamo yego eh, uko ukuntu buva dutozi kori ni abo mbona batozi kori babafata neza mm. ariko none ko mu burundi hize abahungu n'abakobwa abasore n'inkumi abagabo <laughs> n'abagore mhm. none ko mbona muri rujya rwego umengo kanini basubirijemo bagiye bahashyira abasore gusa none inkumi toto ntizize ntibaba bosoresha abamama babo abandi nabo bakajyamo ko bagiye baguma muhira umengo nabo gusenya no guteka aloyize aloyize uti muri ubwo buzi bashyiramo n'abigeme reka no mu mashuri muvuga ngo bige bose kandi n'ibyo tubona none inkumi n'igihe ntakirimo ntabwo mbona kweri aloyize kumaze kugendagenda kumbure n'abashomeri mu bandi icyumviro cyawe ucumvikanye <laughs> aloyize yego hanyuma uwo mushyikirangantzi turamushimiye kweri imbera ko buto kweri n'uwo mu leta mbyeyi gusa azoza arashika no mu mitumba no mu kayongozi hajya ku zone yumve imyidogo twoba dufise canke amashimwe murakoze mm-hmm. kimwe mu byo nankiriye amakarita y'amayinite ni uko ukuntu bincafuza arancafuza ku ishati ye eh, kumiza hewana eh, wapi ariko pamfile nawe uracata umwanya n'amakarata kweye gushika ino saha nturamenya kugura amayinite ya ekonete na uzuza uzuza ubu ho ku bantu dukoresha uzuza mm. batwomereye amabonisi uyavuga <laughs> buhoro buhoro finansiya mm. ndagusabye none uzuza imeze gute urumva uzuza mhm. ni transfera ya ekonete itameze nka ziga tumenyereye mm. ugenda ku mukozi wa ekonete adanaza amayinite aho ariho hose ugaca umubwira guha amayinite ya ekonete ya uzuza agaca agutaransifera ubwo nyine ingene utiragira uragirika haca haza mesaje ya ekoneti kwereka ngo muhejeje gushiramwo amayinite mm. kujya kwikarata ikizo c'amayinite yawe uza ekoneti no guhera ku mayinite ijana uraronka mm. akabiga nako mm. nuko bonisi bizana oya ingo tuje ku kabotike kwa kadogo mbanze nguriyo transfer ya ekoneti yawe uzuza nongere nironkere izo bonisi urazi uzuza uzuza ni taransiferi y'amayinite ya ekonete iza yikoreye umuganda w'amabonusi ushobora kwisaba ku mudandaza wese w'amayinite ya ekonete akwegereye hurumbira uzuza ya ekonete ucungure umwanya n'amafaranga arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu bose umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu umugabo ukuri. arangwa n'umutima radiyo isanganiro ikiganiro ni igihe cy'ushikirije hari undi yakuye alo mwiriwe mwiriwe neza ninde tuvugana ni pepe kare mm, ni ugarutse yego mhm. ama ikintu wari kurambaza mhm. by'ayo mafaranga asanzwe kujya mhm. turaba amafaranga kabisa ajya muri mifuko y'abantu mhm. ukuri kure baraja muri komine mhm. ndibaza ko iyo ngingo abashyikiranganzi batazi kuyifata umure bayifata mhm. iyo amafaranga yinjira muri komine mu gihe cya leta iyo ngingo ntiba yarafashwe aho umushikiranganzi umuntu amuvunira akagohe kabisa nashishikara akembere mu makomine agize igihugu cy'u Burundi arebe ingorane bafite kuko nk'ikomine yacu ya mugina abatanga isibiro amaboko umugongo ku buryo budahagije bagize iki barabahewe amaboko umugongo mhm. nk'abantu bajyana amakara mu za rugo hano mhm. mm, ntituka turakumva neza mhm, apepe kare ntituka turakumva neza kumva urondere umurongo alo wundi muragize mwiriwe amahoro neza alo alo alo zimya iyo radiyo alo zimya iyo radiyo mwegeranye alo hajya isanganiro hari uwundi yakuye alo alo alo alo alo miriwe alo alo miriwe alo alo alo miriwe miriwe ninde tuvugana eh muravugana na Matias wo mu gifunzo Matias yego urashobora kuzimya iyo radiyo yego mm, mu gifunzo ni mikomine yihe muri komine ya mugina mu ntara ya cibitoke duga ku ijambo mbo nagira mvuge kuri abo bantu bagiye bishwe n'ibikoko bagaca bamererwa nabi mm-hmm. ni ukuri abo bantu ntibafashwe mm-hmm. ariko rero ni ukuri mu ijambo ry'imana havuga ngo ntihakagire umuntu arya inyama zataraguwe n'ibikoko mm-hmm. baze na abasigaye inyuma nabo bazogerageze bikebuke ntibazofire kurya inyama zishwe n'ibikoko kuko zibazanduye niko ijambo ry'imana rivuga eh niko ijambo ry'imana rivuga kabisa mu barewi ubu ko zicaha rero ga eh ubu ko zicaha uri ibintu hmm. eh. bisaba kurya ibimeze gute bisaba kurya igikoko kimeze gute cyakerewe n'abantu abantu kizima kitagwaye mm Eh, urumva abo rero barigereje ko ndibaza ko barabona abandi basigaye inyuma barabona ko ari ingorane ntibazi basubira abandi kugira ibikoko bimeze gutyo no kuri murakoze matiyasi zawa namwe murakoze alo alo mahoro mwiriwe neza mwiriwe ndi apolineri mu kayanza ni amahoro gapolinari ni ukuri n'amahoro meze neza mm. akagiripe gusa niko ngwaye mm-hmm. uzokira eh. apolinera urashobora kujya kure iyo radio cyangwa ukayizimya yego ncuduga mm-hmm. ku ijambo ahubwo njye niko ndumva muri telefone numva umwe ngo hariho telefone iri kwirasona ariko si yanjye ntaco wewe duga ku abona eh, abandi bari ku mirongo icyo nashaka kuvuga uri muyihe komine ariko ga apolinera gusa uri muri ihe komine habarore jene mhm. mhm. eh, icyo nashaka kuvuga ni ko ibi bijyanye no kugurura isoko ya kanyosha mhm. no munsi numvirije amakuru numva bavuga yuko iryo soko ya kanyosha ngo bamwe abo bimuye bakura mu gisiyo babadugana ku isoko ya ruguru mu kanyosha yuko yuko bataha kwiwe ngo abavuye mu gisiyo ntibaronse ibibanza mu iryo soko ya kanyosha yewe umengo iki nabona ariko ni icyumviro cy'iwanjye njye nibaza yuko ijya soko ya kanyo irya soko yo mu gisyo mhm. nibaza yuko ijya soko nibajya ubwanjye nimba ko boyirekera hajya kubera nk'ubu bavuze ati bamwe bagende mu kinindo ngo abandi babaduge ku musaga ugera ngo cyangwa mu ruziba hari igihe uba hajya mu kanyosha udandariza mu gisyo ugiye ku musaga cyangwa ikinindo cyangwa mu ruziba urumva aho hantu n'ukuri baba bakuraririje kure Mm-hmm. yembona umengo ijya soko yahajya mu gico mm-hmm. boyireka ijya zone kanyosha ifise kuba ifise iyo bifise amasoko abiri ahubwo ko baragateka kw'ikomine mm-hmm. yembona umengo byoba byiza ntaco zijya soko bakazireka akazima gusa yo ijya soko mu gico yobi bakaye nayo nyene bakayitoza amatagisi nk'uko bakora kuzina Apollinaire mushima ko haba amasoko menshi amugasanga aragaragara kandi hariho hmm. amasoko yandi uburyo buba bwaratanzwe ari bwinshi ya leta eh, yo kuyubaka ukabona agaragaye ukabona hariho ahandi kumbure eh, hadatunganijwe neza hatari tugashima leta hmm. ugashima ko ariho hokora ego ibyo birashoboka ariko urabona mumenyesha amakuru mm-hmm. uvuye nk'ahajya mu gisyo dufate nk'abadandariza mu gisyo benshi n'abahajya mu kanyoshya ugashijya nko ijya soko mu kinindo jya ndibuka igihe mperuka ngahe muri soko mu kinindo ibibanza byinshi biragaragara mhm. ariko ubwo mu kanyosha ujya mu kinindo harimo agatambuka mhm. uri kurarondera ubuzima uri kuradandaza wamufata amadeparasema yo kuva yo kuva mu kanyosha ujya mu kinindo harimo agatambuka apolinere waba uzi ko ariho abava mu kanyosha bagiye gushora muri kotebo cyane bava mu kanyosha bakorera mu isoko rya buyenzi mu ruvumera yego ibyo biracika ariko urabona ari urugendo rwa minsi yose urabona amenyesha amakuru n'ukuri hoba harimo agatambo ah, kumbure n'iciyumviro canyu nk'umunyagihugu yego jewe ikintu gusa nsaba numva umengo irya soko yo mu gisyo n'ukuri irya soko boyirekera hajya aba aba hariya hasubiza ruguru mu kanyosha bakaremera hariya ntaco irya soko bujyayo mu kanyosha ya ruguru burya ni ntoya ntiboyikwigwamwo bose bajya bose bo hepfo mu gisyo bari baduze ntiboyikwigwamwo apolinaire ni icumbiro ciwawe nk'umunyagihugu cyo kubahirizwa yego murakoze cyane ariko n'ingingo za leta zikubahirizwa mm. kumbure abajeje kubyiga nibabona bibereye bazoheza babikora mhm. yego murakoze cyane imana ibaheza murakoze apolinere alo alo mwiriwe eee eh, ndabahaye mwiriwe mm. telefone yawe ntivuga neza ah ntivuga neza zimya zimya iradiyo eee eh, mbo ubu turumvikana ntego ni amahoro ninde tuvugana aha nitwa burankubiye eliyasi mhm, eliyasi uherere hehe eh, mperereye ngahaye mu buyenzi hafi na kotebu mhm. jeni kuri njezi nkenguruka mhm. bimwe bikomeye bivuye ku mutima ukuntu twari twasabye amafishe ngaho kuri kotebu hanyuma ubu tuba twarahejeje kuyaronka n'ukuri nicyo gituma nze gusima amafishi ameze gute ga Elias eh, twahora turihira ko mhm. hajya iyo ukwezi guheze bakaca bagenda bakakwandikira ah, amatagisi eh, ni taxi mugabo udandarizaho uba ufise n'ifisi iranga ko ufise ikibanza cy'iwawe mhm. eh, zitangwa n'andi komine zitangwa na komiseri w'amafisi ahantu hava ni mu baturuta hejuru muri komine cyangwa muri meri ni muri meri muri meri yego mhm, mhm. yego none ubu barayaduhaye kweri ni ukuri turasima mhm. ubu uye ibyo twari dufise byari byaraheze ubu uye n'amarame kweri ni ukuvuga byahora bituma mudatanga neza ayo matagisi oya iyo ugiye kuriha muri banki kumbure na mayinite araza kugaruka ubundi ku murongo ndo mwiriwe tusubire twibutse uwakuyaja kure y'iradiyo ikiganiro kumbure baba batamenyereye ibiganiro nk'ibi iyo wakuye uja kure y'iradiyo canke eh, ukayizimya kuko hose urumva ko wahawe umurongo niho bica bifasha abariko baracumva bakumva amajwi ameze neza ubundi yalo eee eh, ndiyo dasi ndi mu gisagara bujumbura ahagana hehe muri karitsiye ya ziyatike duka ku ijambo dasi eh, nagomba gusaba nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ku ngingo bafashe yo gukura aba basanzwe batoza amatagisi mhm. ahubwo nimba bo baba ariko baratwumva bari bakwiye kubashengeza bagashyira mu butungane kuko imyaka bibye igihugu ni myinshi yego hari ibyemezo nawe umaze kubona aho uherereye none bemeza umukuru w'igihugu wenyine avuga ati ahantu hahora hatozwa miliyoni zitanu ubu hatozwa mirongo ibiri na zitanu mwari mvuze aho uherereye eh, habonekana yuko abatoza amatagisi benshi barabasuma kabisa mhm. eh, rero umukuru w'igihugu ahubwo barushye gushengezwa kuko urumva barasahuye leta kugira ngo ubutunzi bwa leta bugaruke mu kigega cy'igihugu uturetse gukurwa mu kazi bonashengezwa yego mhm. hanyuma n'iyi ngingo y'aba batoza ku bijyanye n'abakokayi aba bakokayi batoza amahera menshi atagira ifatiro n'iyi ngingo turayikenguruka cyane kabisa mhm. eh, leta mvyeyi ahubwo nibandanye igarukira abanyagihugu izirafata ingingo zibereye n'ukuri wa mukoze murakoze cyane yakama kumvi kashitse iradiyo shikakure hari uwundi yakuye Halo. Halo. Amahoro. Ninde tuvugana? Minani Pierre Ukirasaga. Pi Minani Pierre. Minani Pio Ukirasaga. Minani Minani Minani Pio. Yego Ukirasaga. Duga kwijambo Minani. Yewe tunagira sikide. Mhm. Nashimikijwe n'abantu bakiriye batagore b'ibitega. abasinzikaje ubuzima bwa mugenzi wabo bajya bagiriye ibyavuga mbuga wundi mugore mhm. bijya bintu birababaje cyane bari bakwiye no ku bantu urubanza rurengeye bijya babakiriye mhm. <laughs> oya amategeko afite ibyo avuga amategeko n'ibijya yavuga kuko nta rubanza basoma bakuye mu mutwe basoma amategeko ibyo bintu bakuye mu mutwe wabo bwa terisoni waravuze kijya gihano cyaba cy'abagore b'igitega bagiriye basigaga kubikira ubwiza kibondo kurya mugore wowe ubona ko bari bakwiye uruhero ikihe gihano kijya gihano bari bakwiye kutongera ko kabiri kuko bararengeje urugero ego hmm. kubera kuko hmm. nibwo bisa butagira uko buvugwa nenda kubwiye nanjye ni amategeko rujya rwasomwe niyo bisunga muri make inguruka ariko hmm. murakoze mhm. neza guca rujya rubanza murakoze piyo murakoze namwe murabe abahoro murakoze ihagire ibibazo bidutera hamwe hamwe

akorerwa ubuntu burihabwa ibiginomo kanatsinda bigira imana igisangira n'ikiganiro ni gicucikirije imirongo yose iruguriye ku bwanyu miriwe amahoro y'umunyeshamakuru mm, ni amahoro cyane amahoro ninde tuvugana eh, niwo bita ndakubwaye claude ndakubwaye claude aherereye he uherereye hehe uherereye hehe eh, mu cyangugu mu iye komine muyihe komine ni mucango duga kwijambo twebwe turashimiye cyane umukuru w'igihugu iki kintu kweri gahindisha abantu batoza amakori ngira ngira mu minsi tuzobona koyoko kuko amafaranga amafaranga yatuma inyuma yaciye kweri yoba kweri yari nawe uri mu bahora bayatozwa uri mu bahora bayariha ndakumva neza mhm. ko muri ikibazo kiri wawe araza gusubira kwa kura claude ariko nabavuga kuri iyi ngingo y'abahora batoza amafaranga mu bagenzi babo mwiriwe alo mwiriwe ni munyagihugu alo mwiriwe umunyagihugu umubano mwiza dusangira kabisi alo alo mwiriwe mwiriwe cyane ninde tuvugana ndi filiberi mu rusamaza mu rusamaza ni mu iyo komine gihogazi mu ntara ya karusi nduga ku ijambo ni ukuvuga ijambo ry'inzu nagomba nduge ko mhm. umukuru w'igihugu yaratangaje yuko ngo ibigori bitogurwa amafaranga magana atandatu na mirongo umunani mhm. n'ubushikiranganje uh, bwarabimenyesheje bw'uburimi mm. mhm. ariko rero ini wacu abadandaza bari batanguye kubigura amajana atanu none ubu batanguye kubigura amajana majana ane ni bandi baba babibahaye none abanyagihugu urumva kubera abanyagihugu bakenye mhm. baca baguma babibahaye kuko urabona nk'ubu abantu bariko bararondera akabuto k'impenshi mhm. abandi bakabura utuvuta cyangwa kubunyu mhm. acapa kubaha mugabo rero abo badandaza no kuri bari bakwiye kwisubira ko kuko urumva ntibariko barubahiriza ibwirizwa ry'umukuru w'igihugu mm, none gafiribere we nawe wabitanga kuri icyo giciro cy'amajana ane ngewe ntabyo notanga mugabo ni ukuvuga ngewe nkenye na ngewe na ngewe ntibibaha mhm. ni ukuvuga ubukene urabona ni hamwe bavuga bati icyo wawe ndakoreye mhm. eh. <laughs> ubona aho kugukiga firibe nta <laughs> kiyagenda Halo. Miriwe. niriwe neza ninde tuvugana tuvugana na mutanda wari eh. eh. muri kaminuza mu inde mutanda wari nyine mu ntara y'amakamba mutandawo eh mutandawo witwa mutandawo Tende kwa mutandawo ndi ku rubanda ku Rwanda muri commune yivugizo muri commune vugizo um, tuga kwijambo eh mm -hmm. ikintu ndakakuvuga mhm mm ndashimye cyane iyo ngingo umushyikirangantsi yafashe yo gufata agakura bityo by'ukugura batoza amahera kuri parikingi mhm. kubera hariho ibintu wasanga abagira ngo barajye gushyira hamwe mhm. batoza amahera n'abanyonga amapikipiki mhm. ugasanga amahera yigira mu isuku y'iwabo kugeza n'aho umuntu ashobora kugira bamuhaye itike yo kugira ngo anyonge nko ku munsi soni yatanze amahera yo kugira ngo aze mu gisoferi mhm. ahandi ngo ntiyatanze amahera yo kutayikingi mhm. ngo ntiyoshobora kuronka icyo kiraka cyo kugira akanyombe mu munsi umwe ikindi nosaba mhm. uko yofata akongera akaraba nk'ibyo by'uko ushobora gusanga nk'imoto ari akantu gatoyi gashoboye gufata kabuze ku moto bageze guhita ifata ku ibarabara usanga bayitozeza n'ibihumbi mirongo itanu ijana kandi ari ikintu ari gutangirwa amanze y'ibihumbi nka bitanu mhm. icyo cyose nyakubahwa nyakubahwa turabira kugira ngo bajye abantu baza baradufata badushyira ku masheni maraba akabita ibihumbi ijana abene nakabiturabira nimba ari manze bigasigwa nk'uko amategeko yavuga atari bijya byo bafata bagahasha umuntu ngo bamutse ibihumbi bitanu n'amahera agereka ko hose umutandaho yego mutamba aha wari uvuze ko bashobora guca umuntu amande y'ibihumbi ijana haba habaye iki urumva nko ntubuze hari inyanzarake moto igihe ifashwe bashobora gufata bagaca bayitwara ku ntuze ngo ku biro ugasanga ibihumbi mirongo itanu agacibwa ibihumbi ijana aho iyi kosa riba ryabaye irihe ¿Eh? ikosa riba ryakozwe n'irihe urumva hari ibyo kugirango none ngo peremi mara none ngo yarengeze ibintu wuye barahuse kuyitanga na jewe nari foto kugeza aho foto ndayifite bafashwe baranka amahera ijana n'itanu kugeza numva n'isapu mutandao mutandao turi ko turakumva neza mutandao ntituri ko turakumva neza ariko muri make icumbiro cawe icumvikanye e ah. ko kijyanye n'ibi bijyanye no gutoza amafaranga aho umushimiye ngingo namwebwe yuko naho aho muherereye vugizo nyanzarake hari makamba vyahora bihari ndetse hari akaba barenza kumbure umwanya usigaye tushobora kwakira umuntu umwe gusa alo mwiriwe mwiriwe tuvugana jumapiri imwakiro ashobora kuduza akajwi ucunagira ko uvuga yego akajuza akaduza mhm mm nyakubahwa uyu mushikiranganji yafashe ingingo yo yo gukura ababuguza bahari babuguza mhm. ayishima abanyagihugu mhm. mu kuyishima se ukundi mhm. hariho umuntu usanga yize umutwe wa kabiri wonyine ugasanga bamuhaye kubuguza mu masoko twebwe abanyagihugu rero hariho ibintu bita gutoza amafaranga mu myonga mu myonga mu kwezi kw'icumi na kabiri cyangwa mu kwa mbere umwonga wose bakawutuza igihumbi humbi igihumbi humbi ugaca mhm. usanga nk'umuntu atafite n'amashuri atanu arimo aratoza amafaranga ugasanga amasuka y'abanyagihugu arimo arayegeranya turimo turarima imiceri mhm. ugaca usanga twebwe ukamwirukaka ukagira gutyo ukibaza ati mbashi uyu n'umujenerali cyangwa n'umukomere ukibaza ati none uyu muntu ufata iki mhm. isuka akazitwara ku nguvu ugasambuka nk'umutumba wose ukawumara umwiruka inyuma nubwo rero turimo turaraba nk'ababyeyi babyaye abana bakabigisha amashuri bagasanga bicaye imuhira mhm. uyu mushyirangari umuntu no kumushimira n'imana izo muhezagira ahubwo yarafashe icyumviro cyiza urakoze cyane yego ni ukuri kuvuga abo nabo batahe badufashe nabo bagenda gufasha abagore nk'uko abandi nabo bigo bararima <laughs> urakoze jumapiri yego aho imwakiro reka tugushimire nshimire n'abandi bose bari ko barakura Nakashimire Eric ari mu kayongozi hari ibweru hari kamwe n'ubusa mu giharo Jean Nibigira Inyabikere Patrice Imutimbuzi Desire Igiharo Desire mu buterere Pepe Kale ari ya imwarangamo muri Mugina cibitoke Aloise Nterampeba mu kayongozi Mathias Igifunzo muri Mugina Apollinaire Ikabarore Eugene hari ya Kayanza bura, bura uh, Elias muri ntahangwa hano muri Bujumbura Odas muri quartier asiatique minani piyo bukirasazi ndeko bwayo claude muri gisagara cankuzo Philibert mu gihogazi mtandawo hari ivugizo ya makamba na jumapili hari mwakiro mu ntara ya muyinga reka rero dushimire muri mwese mariko mushikiriza ivyumviro byanyu muri kino kiganiro girishikirije abandi bari bacakura reka tubayisanga kundi munsi wa gatanu nkaho twatanguriye umwanya n'umwanya kuko mu kanya muraza guca mwumva amakuru mugire ijoro ryiza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 yawooza kunutyamuyawaa